Dis een. Daar het weer. Die lig is vol musiek. En wat nou lig is dit? Die huis is aan die brand. Ag, ag nee. Wat kan dit tog beteken? Daar die lig so helder, wit, glansend, wat soos 'n groot lamp laagie oor die huis hang nie. Waar is sy? Sy weg. Sou dit nog 'n teken wees van 'n ramp, dood? Naomi leefie sien jy ook nie ster wat hier oor die huis hang? Dit dit hang hier oor ons huis. Sou ons 'n eh, ramp bedryf dink jy? Nee. Waar was jy, my vrou? Wag, wat ek vertel. Die Heer het alleen. Dis wonderlike dinge in die lig. Maar terwyl hy al geslaap het, het Josef aan die deur kom klop. Ek het oopgemaak en ek is saam met hom staan toe. Daar's 'n kind gebore. Die seun moet seker 'n profeet wees. Toe. Want die ster wat bo in die huis kom hang, dit is so vreemd. En oral is reis musiek en stemme sing tot lof van God. Dit het my so verbaas. Maar hy kan toch nie koning wees? Want is afgekreeg gebeur het. As ek na haar kyk, is daar 'n stille vrede oor haar aangesig. Soos waarskyn sag oor die bewaarders rus. Haar oë straal van blydskap. En geloof is in haar Ek hoor ook voetstap en dit kom hier na ons poort toe aan. bakke, maak tog oop. Dis Nathan. En die herders. O, groot oom Esra. En al die herders. En wat beteken dit as julle julle skape herderloos laat? As ek dit maar vra, en hom hulle na die stad besoek. O, moeder, as jy weet wat ons gesien het. Ag my kind, wat wat is Esra praat? 'n nag het God aan ons barmhartigheid bewys. Sy engele het aan ons verskyn en ons vertel dat hier in Bethlehem gebore is die Heer Messias van sy volk, soos deur die profeet voorspel. En waar sal ons hom vind? Man in 'n krib en in doeke toegedraai. kom hom soek. Heel middag en aand hang hier 'n ster wat hier mooi huis aan. Dis so vreemd. Dit moet 'n teken wees. Wat dan moet jy net weet wat vandag hier ons binne hom gebore is. En die ster hang oor ons huis. Dis waar. Nou ja, Laat ons dan almal daarheen gaan en gaan kyk. Volg oh my. Volg. Ek het hier net gesien. Hulle het wonderlike liedere gesing. O, moeder, dit was mooi. Is iemand siek? Waarom slaap jy dan? My kind, 'n wonder het gebeur. Wat kan jy soos binne hof gebore vandag?

mense wat vandag gebore is. En ek nou oor wie wat so na sy koms uitgeseen en geglo dit gaan wees met trompet geskaal. Ek het die eerste om een plek gehad nie. Met een stel.